Երեք Արցախի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի, Պետական Տեսչությունների Կառավարման Կոմիտեի ու Հանրային Ծառայությունները եւ Տնտեսական Մրցակցությունը ղեկավարող Պետական Հանձնաժողովի կողմից կազմակերպվել էր համատեղ սեմինար, որի ընթացքում ապրանքաշրջանառության հատուկ կարգի վերահսկման գործընթացին մասնակից աշխատակիցներն իրազեկվել են կառավարության համապատասխան որոշման դրույթների մանրամասներին։ Տնտեսվարողները մինչև ապրանքի իրացման գործընթացի կազմակերպումը պետք է համապատասխանեցնեն դրանց գինը հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը համագործակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի հետ։ Գնագոյացումը վերահսկելու մեխանիզմներ պետք են եւ միջոցառումներ պետությունը ձեռնարկում է, բայց ինչպես են դրանք աշխատելու գործնականում։ Այդ հարցը սեմինարի ընթացքում հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Սերգեյ Գրիգորյանը քննարկել է սեմինարի մասնակիցների հետ։ Սա ինձ ենթադրում է, որ տնտեսվարող սուբյեկտները նախապես միջև ապրանքների իրացնելը կամ վաճառքի հանելը պետք է դիմեն հանձնաժողովին համապատասխան հայտի ներկայացման միջոցով եւ ներկայացնեն այն ապրանքատեսակները, որոնք նախատեսում են իրացնել։ Հանձնաժողովը 24 ժամվա ընթացքում սահմանելու է տվյալ ապրանքատեսակների առավելագույն թույլատրելի իրացման գները եւ տեղեկացնելու է տնտեսվարող սուբյեկտներին կազմելով համապատասխան փաստաթուղթ եւ համապատասխան փաստաթուղթը փակցվելու է առևտրային օբյեկտի սպառողների համար տեսանելի վայրում։ Այդ ապրանքները չեն վերաբերում նախապես հանձնաժողովի կողմից սահմանված լայն սպառման ապրանքատեսակների ցանկին, որոնք հանձնաժողովը նախապես սահմանելու է եւ արդեն իսկ առևտրային օբյեկտներում բաժանվելու են եւ ծխախոտին։ Ծխախոտի իրացման գինը ելու է տուփի վրա սահմանված գինը, առավելագույն գինը։ Իսկ եթե ցանկում ընդգրկված չլինեն ինչ որ ապրանքատեսակ, որը տնտեսվարող սուբյեկտը նախատեսում է իրացնել, նա կարող է դիմել հանձնաժողովին։ Հայտը կարող է լրացվել եւ էլեկտրոնային եւ թղթային եղանակով։ Ինչպես է համատեղվելու ու այդ կարգը կտրոնային համակարգի հետ, որ ներդրվել է կառավարության կողմից։ Այս մասին Սերգեյ Գրիգորյանն ասում է, որ կարգը կտրոնային համակարգով իրացվող ապրանքների վրա չի տարածվում։ Սա առանձին խնդիր է, որ շրջանառության հետ կապված է, այդ շրջանառության հարցերը կարգավորում է հիմնադրամը, իսկ եթե իրացման գնի վերաբերյալ խախտում է կատարվում, դիտանցում իրականացող անձանց կողմից այն արձանագրվում է եւ ուղարկում է պետական տեսչությունների կառավարման կոմիտե, որն էլ համապատասխան ընթացքավորումից հետո պատասխանատվության ենթարկում նշված տնտեսվարող սուբյեկտին։ Եթե տնտեսվարող սուբյեկտը երկրորդ անգամ է խախտումը կատարում, նախատեսված նվազված է նշված տնտեսվարող սուբյեկտի գործունեության կասեցում։ Ստացվում է իրացնող տնտեսվարողն իրավունք չի ունենա այդ ցանկից դուրս ապրանք ձեռք բերել ու իրացնել, եւ որ เป զի խնդիրներից հնարավորինս խուսափեն, հանձնաժողովը լայն սպառման ապրանքների մեծ ցանկ է կազմելու։ Այս ընթացքում ուսումնասիրություններ են կատարվել պահանջարկ ունեցող ապրանքների վերաբերյալ եւ կարգը մշակելիս Սերգեյ Գրիգորյանի խոսքով հիմք են ընդունվել նաեւ այդ ուսումնասիրությունները։ Որ เป զի հնարավոր լինի համակարգել այդ աշխատանքները, ստեղծվել է երկու on-line հարթակ՝ հայտերը գրանցելու եւ հարցերը քննարկելու նպատակով։ Իսկ ովքեր նման հարթակից օգտվելու հնարավորություն չունեն, կարող են լրացնել հայտերը թղթային տարբերակով։ Պետեկամուտների կոմիտեի վարչարարության ընդհանցակարգերի եւ իրավականապահովման վարչության պետ Տիգրան Արստամյանը ներկայացրեց արևտրային օբյեկտներում շրջայցերի իրականացման կարգը Ստեփանակերտ քաղաքի արևտրային օբյեկտներում ըստ վերահսկող մարմինների շրջայցի իրականացման գոտիները տնտեսվարողների մոտ խախտում հայտնաբերելու դեպքում արձանագրության կազմման ընթացակարգը։ Ըստ որոշման շրջաներում, շրջկենտրոններում շրջայցեր իրականացելու հարկային մարմնի կողմից համայնքներում շրջվարչակազմերի եւ համայնքի ղեկավարների միջոցով Ստեփանակերտ քաղաքի մասով համատեղ հրամանի համաձայն բաժանում ակատարվալ 3 գոտիների։ Առաջի գոտին վերահսկողություն իրականացնելու տեսչությունների կառավարման կոմիտեն, երկրորդ գոտին հանձնաժողովը, երրորդ գոտին էլ պետական եկամուտների կոմիտեն։ Շրջայցերը իրականացվելու աշխատանքային օրին ամենօրյա տարբերականությամբ, իսկ ոչ աշխատանքայինորեն նախապես ստեղծված հերթապահ խմբերի միջոցով։ Եթե հանրապետության տարածքում իրականացվող շրջայցերի ժամանակ արձանագրվում է դեպք, երբ վաճառք կատարվում է այնպիսի անձի կողմից, որը հարկային մարմնում հաշվառված չէ, ապա կազմվում է արձանագրություն, որն ուղարկվում է պետեկամուտների կոմիտե, որն էլ իր իրավասությունների սահմանում իրականացնում է ապօրինի ձեռնարկատիրական գործնեայության ստուգում եւ համապատասխան ընթացակարգերի կիրառում։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվ թվական